EHB bai alerdi politikoak urratx bat entzina egindu, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, otxaila Stapenean, spitz prefetak komite estrategiko bat sortzea ipatu e, bazuen, EHB ek seilentasun proposatu dizki ogutu baten e, bidez, horiek dira tentxopian den zonaldea zabaltzea, alokatzen fiskalitatea aldatzea, utxik diren etxe bizitzei begira jarduera voluntarista izatea, biaren egoitzen gaineko zergen emendatzea, egoiliak estatutua eta presioen kontrola, da eta mm, prefetaren erantzuna kokan ondotik prentsari azaldu zituen peio txeberi berri antxart gurekin dugu eatxe kidea egunon peio bai egunon deneri lehenik peio oroak eta laburki zer diozu spitz prefetaren erantzun eta zer erantzun du kontentzizte edo Bon, <clears throat> gauza guztietan, bada honetik eta txarretik, orduan eh, prefetak adierazi dituen gauzetan, eh, badira gauza batzuk eh, txarotzen aldirenak, adibidez, estatuak beraz bere hauaren bitartez, bere prestutasuna erakusten du uh, erri elkargoa laguntzeko hartu dituen azken erabakietan, adibidez, erbien bita abar horien kontrako neugietan edo alokairuen enkadratze uh, eh, balizko neugi batzuetan ere, baina guretzat ez da bat ere aski, guk proposatu dizkiogu hainbat neugi pentsatuz justuki uh, uh, lehentasunak direla, eta alde hortaik gauza batzu ikertzeko edo aztertzeko prest agertu da, uh, adibidez uh, tentsiopean den zonaldearen largatzea Uh, bon, uh, aztertzen alko luke, adibidez, edo etxe utxen kontrako uh, neurri batzuk ere, uh, baina beste hainbat arglotan tinko eta eskor agertu da, adibidez, bigarren egoitzen kontrako uh, neurriei buruz, eta hor gure ustez uh, petio handi bat da, momentu honetan merkatua abian dela beti bezain azkar, eta beranta, sekulako beranta hartzen dugu maila hortan, hmm. lehentasuna uh, iduritzen zeigularik. Aipatuko dugu hori, eh, baina adibidez, bere erantzunetan, prefetaren erantzunetan, bazen, eh, diruainitz investitu zituela etxe bizitzan, ana agentziari esker, etxe zaharen berritze, adibidez, sozialareik araikitzen, edo alokairuen presioa arautuko zuela, eh, hori e, da aski? Ba, orduan begira, adibide ondat hartzen duzu, uh, aipatzen duzulaik etxe utxen eh, inguruko neurri horiek eta eta dirutza hori, beti gauza bera entzuten dugu maila hortan, eta hau da, eh, ANA, beraz, ANA jendeak ulertzeko, da Agenz Nazional por la Melioración de la Vita, egitura horrek sos hainitz emaiten du, egia, uh, etxe zaharren uh, Baina, uh, kausitzen duguna, ikusten dugun arazoa da, uh, gehienetan, behira aldean adibidez, uh, etxe zaharrak, etxe handiak dira haintzineko ba, baserri eh, handiak dira, eh, eta obrak egiteko etxe horietan gero saltzeko edo alokatzeko eh, nahi baduzu, diru laguntza batzuk biltzen aldira, baina ez, ez dira sekulan aski gero deitzen den frantsesez lehesta charge alimalia baita. Gelitzen zaio jabeari Eh, behar batzutan eh, amak milaka euro ateratzeko bere etxea konpontzeko eta hainitzetan jende hainitzen familia hainitzen zat, hori ezinezkoa da. Orduan, zinez nahi badugu etxe utxak baliatu, eh, indar gehiago egin behar da sos mailan. Baina kontrako neurria, izan behar da seurtatzea, gero obrak egin ondotik, ez dela izanen uh, etxea salgai merkatu librean, eh, gero diabeek uh, eh, nahi duten sos irabazteko, baizik eta interes kolektiboan erabilia izan dain, adibidez, uh, konbenio baten bitartez alokatua izaiteko maila sozial batean. Hmm. Bada zer egin, lortan. Zatitua eta eta alokatua beraz. Bestalde, egoiliak estatutua ere proposatzen duzue, um, jadanik egandu prefetake konstituzioaren kontra zela, eta est, hori eh, kortxikan ere eh, kortxikan ere eh, proposatua da ez da neugi eh, abertzale bat ez da ez da neugi beldurgarri bat jendearentzat Orduan hor batira bi gauza egiteko Uh, lehenik prefetak erraiten duela ikantiz konstituzionala dela, uh, ba, gezur, bat botatzen du, Euh, kon, kontseilu konstituzionalak ez baitu sekulan aztertu proposamen hori. Macron uh, presidenteak erran zuen antikonstituzionala zela kortsikara joan zelarik, horretarazi behar da, kortxikan etzela bakarrik aipatua izan, baizik eta ango uh, kontseilu eksekutiboan bozkatua izan zen, beraz alde demokratikotik nahi duzu erri alde batek bozkatzen duen gauza bat presidente batek euh, ukatzen du jakingabe zinez legearen kontra abian den, baina txustu, aratago joanez, Ni horroiniz duela urte zenbait, aipatzen ginuelaik hemen Euskal Herrian bigarren egoitzak tatxatu edo gaintatxatu behar zirela, erantzun bera ginoen, antikonstituzionala da. Ta ikusi duzu urte batzu berantago, ba, bi, e, ibilakatu dela konstituzionala edo onartu dela etzela antikonstituzionala, hemen erri guztiak baliatzen baitute kostaldean. Gero zure bigarren e, galderari erantzuteko, ez ez da e, aldarrikapen bat, Uh, ez baita bat ere, oinahitua, nortasunari uh, lotutako gauza batean, guri berdin zaigu jakitea, Ipar Euskal Herrian etxe bat erosi nahi duen pertsona bat, Euskalduna den ala ez. Nor nahi kerosten aldu Ipar Euskal Herrian, bainan balda baldintza bat. Baldintza bat, eta hau da, erosi haintzin, pertsona horrek erakutsi behar duela, nahi duela hemen bizi. Eta erosten duen etxea ez duela baliatuko, adibidez Airbnb moduan, edo eh, bigarren egoitza gisa. Orduan horregatik lehenik, ba, hiru urtez, adibidez, edo bost urtez, alokatu behar du, eta gero erosteko eskubidea idekitzen zaio. Hmm. Beraz ez da lotua uh, euskaltasunari, nortasunari, eh, baizik eta erosiko den ontasunaren erabilpen motari. Hmm. Eta hor, bilakatzen da, neurri, uh, anti-espekulatibo bat soilik. Mm, Peio berrian txart, larumatuntan Euskal Elkargoak bozkatuko du kompentsazioaren neugia Airbnb alokairuen zat, edo turismoroko alokairuen zat. Horrek egan nahi du, turismorako zuzendu alokairu permanente bat duten jabe guziek, beste bizitegi bat ere proposatu beharko dutela, urte osorako alokairuan, uh, eh, hona da, EHB Bai, bai, bai, neurri hona da, bat aspaldi eh, eskatzen ginuela neurri hori, eh, hor uh, bere garaian, eh, jende guztiak neurri hori aipatuen zin, Euskal Herria baik aipatzen zituen, eta oino lehenago 2000 garen amarkadaren erdian, erdialdean jahanik aipatzen genituen bloke berean, eh, ez aski erabiliak diren uh, egoitzak. Hau da, bigarren egoitzak, sasoineko egoitzak eta etxe utxak. Hmm. Hor, pixkanaka, pixkanaka, ikusten dugu, uh, maila guztietan, neurriak hartzen direla, eh, utx uts diren etxeak, la vakantz, eh, azken finean, bai, bai. frantxexez, erraiten diren uh, etxe horiek, bigarren egoitzen kontrako neurriak, uh, sasoineko egoitzen kontrako neurriak, bai. etxe hutsen kontrako neurriak, eskanaka kontzientzia bat hartzen da maila hortan. Aldiz, bo, bai. ez da denbora sobera galdu behar, eta hor, ahlo hortan, ikusten dugu badirela oztopo batzuk, erri batzuek emaiten dituztenak, adibidez, Eh, be, endaiak. Ba, justuki, ipatuko nizun, kotxe zenago, kezkatua da horrekin, ekonomia hilko duela uste du? Bai, orduan, hor, eh, zinez eh, ez dut ulertzen kotieren eh, uh, diagera, uh, oino Claude Oliverena edo uh, jam, edo irrigoienena edo maide jarroztegirena, oino ulertzen dut eskuindarrak baitira, eta behar ba, haiek ez dute beren hauteslegoa, beren bizkar ezari nahi. Baina kotieren aldetik ez dut ulertzen, zenta bera ezkertiaga da, eta iduritzen zaitala ere bere lehentasuna dela, Eh, bere erriaren eguneroko bizia, eh, bere biztanlegoaren interes kolektiboa, eta ekonomia ez da bater hilko, horren bitartez, justuki, jendea uh, urtean zehar bizidelarik erri batean, ekonomia laguntzen du oino gehiago, uh, pertsona bat ordelarik bakarrik aste batez edo bi astez, laguntzen du aste batez edo bi astez. Horregatik guk bultzatzen dugu uh, urte osorako etxibizitza, justuki, seurtatzen seortatzen baitu eh, urte osoan zehar bizi bat komerzioen dako, tokiko komerzioen dako bereziki, okindegiak, aragitegiak eta abar, eta ez, sasoineko uh, eh, komerzio horien uh, interesan soilik. zinez diagera hori ez dut ulertzen eta kezkatzen hau, zenta uh, olako kontrako um, entseguak Eh, erakusten dituela edo emendakin, etengabeko emendakinak eh, neugien uh, eh, oztopatzeko, ba, denbora galtzen dugu eta neugri horien aplikamena urte batez gibelatzen da. Ordoa no, gen ustez, lagia da. Peio ez dugu demorarik azken segunduak doidoia uh, UNPLV egiturak, erbien mi strukturak biltzen dituen egiturak, lobi bat egiten duela, uh, Ipar Euskal Herriko prentsan uh, salatu du aldak egia da? Bai, bai, bai, egia da, biztan da, ea dierazi dute prentsa agiri baten bitartez, eta hor ere, niko askin normala atxemaiten dut egin batean, defendiatzen dute beren interesa, baina betiko galdera hau da, zoin da, lehenik zaindu behar den interesa. Jabe batzuen interes pribatua, edo eh, Ipar Euskal Herriko eh, populazioaren interes kolektiboa. Ba, guk autua egina dugu lehentasuna da urtean zehar hemen Ipar Euskal Herrian bizi nahi duen eh, populazioa uh, eh, edo nondik etorritakoa. Mm, hemen sortua, kanpotik etorritakoa, baina hemen bizi nahi duena. Ados, minesker, behiotxu egin txart, eh, hortan utzi behar dugu, eta minesker behitzunat edo gurekin egon izanik, eta handoko egunak arte. Minesker zuei, adio.